بسم الله الرحمن الرحيم ندخل طيب. مباشرة في الباب لأن الباب الماضي في الحقيقة قد مر معنا سابقا يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكري القدر جاء ما جاء في منكر القدر qui est venu à propos de ceux qui renient le destin ما يعني كلمة منكري منكري ما هذه الكلمة معناه و ما أصلها ما أصلها طيب منكري ايش هذه الياء C'est quoi l'IA là hmm وصل لا عمون ما اعراب هذه الكلمه ما جاء في منكر القدر ما يعرب منكري ايوه علامات المضاف قصدي اعراب يعرب المضاف زكفني عرب له شوف ظاهر يا pas de secret là ايوه مجرور يعني في devant مجرور علامه جريه يا الياء ça c'est parmi les noms qui prennent الياء comme علامه جر Arranjaria ali, ó. ايوه علامه جاريه الياء لماذا C'est quoi les noms qui connaît hier quand ils sont majoraux majorura اسمها خمسة c'est pas من اسمها خمسة طيب après il y a quoi هذا منه هذا منه لماذا ceux qui prennent ailleurs un acte 3 asma khamsa jamu zakar salim et al-musanna dans lequel il trois errants celui-là منكر له النون لماذا احسنت عباس المنكرين طيب منكرين هنا وظف النون لان جاء مذكر سالم المثنى ويسوى مضاف نلف النون فهمت تكون ان هؤلاء مسلمو اليمن ورأيت مسلمي اليمن Alors, مسلمون ومسلمين Là, c'est fi يمن قالوا لنون لا سي في منكرين هناك من المضاف مضاف لنون منكري qadar. تمام طيب قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم Donc Ibn Omar a juré par celui dont son, son, son, son âme dans sa main, c'est-à-dire Allah Azza que si l'un d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui renient le Qadar, si dépenser l'équivalent de Uhud en or, Allah n'accepterait pas d'eux tant qu'il ne croirait pas au Qadar. Et ensuite, il prit comme preuve le hadith rapporté par son père Omar, le hadith de Jibril, par lequel il dit « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. » Ibn Omar, il a dit cela quand des gens sont venus le voir et l'ont interrogé à propos de gens qui disent que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Et des gens qui lisent le Coran, des gens qui étaient dans le fiqh, dans le Talab qui disaient ça. Et là, Ibn Omar a dit cela. Ces gens-là, peut-être qu'ils ne croiront pas au Qadar, Allah n'acceptera pas d'eux. Et après, c'était le hadith de Jibril, rapporté par son père Omar, entier. Et c'était quoi lui qui voulait cette partie-là Cette partie-là. يقول في شرح الكلمات المراد بأحد جبل مشهور شمال المدينة المنورة لا أحد في معروف سي لمونتان كي المدينة ودي المدينة المنورة لا ودي كوا النبوية pourquoi on المدينة المنورة Parce qu'en fait, ils se prennent comme dalil, le hadith de Anas, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu le Medina, il a dit « wirat c'est illuminé le Medina. Là, qui dans un même hadith, à la fin, il dit quoi lorsqu'il est mort Et eh, « Zalumat », elle s'est éteinte. Tu vois Depuis sa mort, du jour où il est mort. Donc ce hadith n'est pas une preuve pour appeler cela parce qu'elle a dit qu'elle est mort. المدينه المظلمه Donc en vrai, on dit Medina Nabawiya Mais après, c'est devenu répandu chez les gens d'Ia al-Munawwara. ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر أي لا يقبل الله عمل من أنكر القدر وذلك عن القدر أحد أركان الإيمان والمنكر له كافر غير المتقين والله لا يتقبل إلا من المتقين ceux qui croient pas au qadar Allah n'acceptera rien de lui car ça c'est parmi les piliers de la foi et celui qui en perd un n'a pas la foi qui fasse de toi un croyant au sens propre du terme, shar'an. Car t'as des gens qui réunissent ces arcanes de la foi. On y croit en Allah, on y croit au messager, il y en a qui croient au jour dernier, ainsi de suite. Et si l'un tu, y en d'entre eux, tu n'y crois pas, c'est pas incroyable. Tu n'es pas incroyable. Par exemple, les gens du livre, ils croient au jour dernier. Mais est croient aux livres, tous les livres Non. Est-ce qu'ils croient aux messagers tous Non, ils ne croient pas à Mohammed. Les Yahoud, ils ne croient pas à Issa. Pourtant, ils croient aux Malaïka. Jean livre croit au Malaïka. Mais il y a des choses qui manquent. sus طريق ayo وملائكته وملائكته الملائكة هم عباده الله مكرمون لا يصن الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ملائكة ce qui est connu comme on nommé les anges en français وكتبه جام كتاب والمراد بها الكتب المنزلة على رسوله Là, les couteaux, c'est les livres qui ont été révélés à ces messagers, qui sont sur Ibrahim, Zabour à la Daoud, qui s'appelle les psaumes, à Torah à la Moussa, qu'on appelle la Torah en français, l'Injil à la Isa, qu'ils appellent l'Évangile, et le Coran sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces livres aujourd'hui, ne sont plus tels qu'ils étaient auparavant, ils ont été altérés. Sur Ibrahim, je ne connais pas si aujourd'hui il y a l'équivalent. Les psaumes, c'est comme dans la Bible, La Torah, dans la Bible, l'Ancien Testament. Et l'Évangile, Nouveau Testament. Mais tous sont altérés, modifiés. ورسله الرسل جمع رسول ومن وحي إليه بشر وأمر بتبليغه وعددهم 315 رسولا كما في بعض الآثار donc le messager c'est le jam de Rasul c'est le jam de Rasul le messager et lui l'auteur l'a défini comme étant une personne un homme à qui la révélation a été faite d'une législation et qu'il était ordonné de la retransmettre. on a déjà dit que cette définition-là, en réalité, était discutable. Car même le prophète, en réalité, il était ordonné de retransmettre. Et c'est quoi la plus grosse différence qu'on a dit entre le messager et le prophète le prophète, pas confondu. Le prophète, كما ذكرت النبي ارسل لكم اصلا مؤمنون يجدد لهم شرع الرسول السابق ويخبر ما سياتي من رسول بعده طيب النبي c'est le prophète lui il vient auprès d'un peuple qui est déjà croyant à la base et leur rappelle et revivifie la ذهبوا تلعبون il fait le rappel. Quant au messager, lui, et envoyé un peuple Mukazib au kafir. un peuple kafir aslan, ou un peuple qui est à la base croyant, mais qui dément. Comme le Ben Israël, par exemple. Et souvent, il vient un livre, mais c'est pas l'azim. Et c'est lui qui viendrait avec une législation nouvelle. Mais c'est pas l'azim non plus. Le prophète, lui, il vient pas avec une nouvelle législation, ni un nouveau livre. Il rappelle ce qui était dit avant lui. D'accord Ada kalam shaykh al-islam fi la définition là, elle est plus proche. Du moins, la différence entre les deux est plus proche, c'est ça. Et ils sont au nombre de 315, comme cela vient dans, dans certains hadiths, certains ulama affaiblissent et d'autres authentifient, comme Shamokbil. Lui, authentifie, authentifie. Et les anbiés sont des milliers. Des milliers. تؤمن بقدر خير وشره أي تصدق تصدق أن الله هو المقدر والخالق للخير والشر فإذا كنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعنى هو أنه تعالى علم مقادرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منا منا ما سبق في علمه أنه, يوجد أنه يوجده على النحو ما سبق في علمه فلا محدث في عالم العلوي والسفلي إلا هو صادر من عن علمه تعالى وقدرته وإرادته Donc tu crois au qadar que ce soit bon ou mauvais. C'est-à-dire que tu crois que toute chose n'est provenue que par la volonté d'Allah. Que Allah a présenté toutes choses à l'avance, en leur temps, en leur dose, en leur comment, et qu'il ne se produire ce monde, qu'il soit dans le monde euh, inférieur ou supérieur, c'est-à-dire dans les cieux sur terre, sans que c'est Allah qui l'ait voulu. يقول الشرح الإجمالي في هذا الآثار يقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الإنسان مهما أنفق من الأموال وعمل من الأعمال الصالحة فإن الله لا يقبلها منه إذا لم يصدق بالقدر وذلك أن الإيمان بقدر أحد الأركان الإيمان الستة فإنكاره إنكار لها كلها فيصير بذلك كافرا غير المتقين وإنما يتكبر الله من المتقين ثم استدل ابن عمر على على فتيا على صفة وصلا نعم فتياه هذه بالحديث الذي ذكر ذكر فيه أركان الإيمان ستة ومنها الإيمان بالقضاء خير وشر قال la belle comme en gros ceux qui croient pas à un des arcanes de l'iman en réalité le reste n'est pas valable pour lui non plus n'est pas valable pour lui non plus. Quoi qu'il fasse, c'est pas maqboul auprès d'Allah. الفوائد أن الإيمان ستة أركان لا تصح الإيمان لعبد إلا إذا آمن بها مجتمعة وقد عددها الحديث donc les piliers de la foi sont de six que la personne ne sera pas considérée comme étant croyant tant ne croira pas en tous ces piliers ثانيا أن الخير والشر مقدر من الله ثالثا جواز الحلف بمصلحة من غير استحلاف qu'il est permis de jurer lorsqu'il y a un intérêt, un besoin sans qu'on te le demande on te demande de jurer رابعا استحباب تأكيد الفتوى المهمة بالقسم qu'il est recommandé d'appuyer la fatwa par un serment lorsqu'il en a besoin c'est une chose qui est une chose qui est relative à la religion Tu veux confirmer, tu dis Wallah. Et après, tu dis la chose, avec le hadith ou le dalil, ou l'aya. مناسبة الآثار للباب حيث دل الآثار على كفر منكر القدر. Ce Athar » vient pour montrer la mécréance de ceux qui renient le qadar, qui n'y croient pas. وعدد فروق وأول بدعة l'islam الإسلام »« Al-Qadar » وقال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية ماجوس هذه الأمة. القدرية مأجوس هذه الأمة مناسبة الآثار التوحيد حيث دل الآثار على كفر من أنكر القدر وذلك لأن إنكار القدر شرك مع الله في ربوبية Donc ce hadith, euh, hadith vient pour montrer la mécréance de celui qui refuse le qadar, et que cela revient à faire du shirk dans la rububiyya. C'est-à-dire que autre que Allah le contrôle. déterminer le qadar, on viendra à dire que les choses viennent par elles-mêmes. ثم قال ملاحظة لقدر أربع مراتب et quatre étapes au qadar. Qui les rappelle Suleiman العلم و لا si la machine c'est pas l'ordre العلم Allah suit les choses ce qui, est, ce qui sera, et même ce qui, n'aura, ce qui aurait été et qui n'aura pas lieu. Comment ça aurait été Là. On dit pas comme ça. العلم la que Allah a écrit ces choses-là toutes après Mashi'a, qu'Allah a voulu. C'est-à-dire qui a été écrit, d'accord Des choses que ne, voudra pas, mais il sait ce qui serait passé si jamais ça n'en pas été. tome, Mais c'est écrit. Après, il a voulu. Et après, dernier, qui est évident, il a su, il a écrit, il a voulu. Comment on dit Très simple. Hein J'ai pas compris. Ah ouais, on dit C'est quoi le mot Amel. Plus simple que ça. ما لكم كلمة سهلة جدا تشمل كل هذا ايش هو كن فيكون طيب comment ça s'appelle ça Là, on a déjà dit Mashiach. Là. Ah, vous éparpillez là. Un mot qui regroupe ce que tu de dire là. Kun fayakun, al-amal, al-afhal. al khalak Khalakaha. Il a su, il a écrit, il a voulu, il a créé. Hein كلها مذكوره هنا et après il y a eu un khilaf entre quelle fut la première créature est-ce que c'est le qalam ou le arsh le trône le un khilaf car c'est le qalam qui écrit tout ce qui devait être. Et certains ont dit que le trône était là avant le qalam. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما صابك لم لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي روايه لاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعه أو نعم بما هو كائن الى يوم القيامه وفي روايه لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار دوك Ubar ibn Samit, sahabi, radiyallahu anhu, il a dit فيس son fils, « Oh, Tu ne goûteras pas au bout de la foi tant que tu ne sauras pas que ce qui t'a atteint ne devait pas t'échapper. Que ce qui t'a échappé ne devait pas t'atteindre. J'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que, que dès que Allah a créé la plume, il lui a dit « Écris ». Et la plume, elle a dit « Oh mon Seigneur, que dois-je écrire ?» Il lui a dit « Écris les doses de toutes choses, ce que vienne l'heure, tout ce qui va se passer ». Après, il a dit, oh mon cher fils, il a entendu le messager d'Allah dire, celui qui, meurt sans croire en cela n'est pas de moi. N'est pas de moi. Et dans une version selon Ahmed, que dès que Allah a créé la plume, il lui a dit, écris, tout ce qui se déroulera jusqu'à ce que l'heure vienne. Jusqu'au Yom Dans une version, l'Ibn Wahb, que le messager d'Allah, il a dit, celui qui ne croit pas au destin bon ou mauvais, Allah le brûlera dans le feu. يقول شرح كلمات لابني وهو الوليد ابن عبادة le fils de Ubada c'est le Walid لن تجد طعام الإيمان أي لن تجد حلاوة الإيمان والإيمان له حلاوة وطعم من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها donc la foi elle a un goût d'accord cette foi elle a un goût Et pour la trouver, il faut croire en ses piliers. Et en d'autres choses également. حتى تعلم ما أصابك لم يكن يخطئك أي حتى تصدق أن ما قدر عليك من الخير والشر لن يعتاد إلى غيرك quand tu ne crois pas qu'en fait que ce qui t'a été prédestiné ne pourra pas t'échapper ce qui est écrit pour toi t'arrivera forcément quoi que tu fasses des choses que tu dois avoir des choses que tu ne dois pas avoir وما اخطاك لم يمكن يصيبك اي ما ولم يقدر عليك من الخير والشر لم يمكن ان يصيبك كذلك من مات على غير ذلك فليس مني اي من مات غير مؤمن بالقدر خيره وشره من الله فليس من جماعه المسلمين لان الايمان بالقدر احد اركان الايمان والكفر به كفر بها مجتمعه donc celui qui meurt sans croire en cela n'est pas de moi le prophète sallam se désavoue un désaveu, car le qadar est parmi les six piliers de la foi, auxquels on doit, tout, on doit tous croire. auxquels on doit tous croire. ثم قال في شرح الإجمالي في هذا الحديث يخبرنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهو يمسح ابنه بأن الإيمان له طعم وأنه لا يدرك هذا الطعم إلا من آمن بقضاء الله وقدره خيره وشره استدلا على ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها والتي تفيد أن الله أمر القلم بأن يكتب المقادير مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وأن من مات لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه خارج عن جماعة المسلمين وأن مواءه النار يحترق فيها وبئس المصير Donc là, expliquer ce mania. Et de là, on voit que les Sahaba enseignaient leurs enfants la aqidah. Ils lui apprirent le qadar. Et les conséquences de cela. Donc depuis petit, l'enfant, il faut lui apprendre cela. Wa al-qadar, adabab, Akbar Beb, Akbar Dalal et Nas. Il y a le plus de Dalal, c'est ce Beb-là. Plus d'égarements dans ce Beb-là. Car c'est un Beb dans lequel la raison n'a pas sa place. C'est une raison, c'est un Beb dans lequel c'est l'islam. l'adillah ou le On se soumet au texte. Ceux qui commence à entrer là-dedans, il y aura des wasaos. D'accord Donc tu crois en cela. Tu t'y soumets et tu avances. Et tu agis et tu œuvres. Tu agis et tu œuvres. Ceux qui fouille là-dedans, Al-Qadar sur Allah, c'est le secret d'Allah Jalla, il va se perdre. Il va se perdre inévitablement, il va se garer. الفوائد مشروعية نص الآباء للأبناء وتعليمهم اوكي légiférer aux, aux pères d'enseigner aux enfants de conseiller ثانيا فهم الصحابة لحقيقة القدر وإيمانهم به ce qui la montre que les sahaba avaient bien compris le qadar et qu'ils avaient foi au qadar ثالثا أول المخلوقات القلم وذلك على رواية عرفة que la première créature c'est le qalam et cela lorsqu'on dit أول ما خلق الله Et si on dit awwala ma Allah, là c'est autre chose. Un autre dialogue. Le premier awwala ma là c'est un verbe zaman. C'est-à-dire que dès que Allah crée la plume, il lui dit telle chose. Et awwalu ma euh, khalaqa Allah al-qalam, c'est la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Donc c'est là-dessus que des ulama se basent pour dire que la, la plume est la première création en disant que awwalu ma khalaqa Allah al-qalam qalam c'est khabar wa awwalu mubtada Et il y ici, on dit, en disant Awwalu, on veut dire c'est le Qalam, première créature. Deuxième Wa kana arshu ala al-ma. Ça tourne sur le dire, le fond était déjà là. Le fond était déjà là. Ada wa alladhi wa rajih. Allah Allah. رابعا اثبات صفه القول لله تعالى على وجه لا يق به سبحانه la parole parmi les attributs d'Allah comme cela lui revient lui revient lui sied خامسا كفر من انكر القدر خيره وشره la mécrance ceux qui ont renié le qadar que ce soit le bien ou le mal سادسا الاعمال بخواتيمها que les œuvres sont prises que par leur fin le abd ça après encore ça se quoi les morts سابعا اثبات الوعيد لمن كفر بالقدر cela لا مناس menace pour قدر qui نصبت الحديث الباب حيث دل الحديث على كفر من انكر القدر كما نطلع طلع مناسبه الحديث التوحيد حيث دل الحديث على كفر من انكر القدر لان ذلك الشرك مع الله في الربوبيه دونك ميكرو au qadar دي شرك دون الربوبيه يقول اخي الدليل après ملاحظه mulahadha on vient de le dire déjà par rapport au khilaf sur le qadar euh, sur le qalam ou l'arsh وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك ولو مت أو peut dire مت على غير ذلك آه، على غير هذا لكنت من أهل النار قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه دونك لا ابن الديلمي كتاب تابعي il a dit, je suis rendu auprès de Omer ibn Et je lui ai dit, je ressens en moi quelque chose par rapport au Qadar. C'est-à-dire, je suis pas apaisé. Quand il a dit doute Il a dit donc, cite-moi un hadith afin que, il se peut que Allah fasse partir cela de mon cœur. Ce doute. Donc là, euh, Obey lui a dit, sache que, même si tu dépenses l'équivalent de Uhud en or, Allah n'acceptera pas le toi tant que tu ne croiras pas au qadar. Et que tu saches que ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper. Ce qui t'a échappé ne devait pas t'atteindre. Et si jamais tu mourrais sur autre cette croyance-là, d'accord Tu seras parmi les gens du feu. Ça revient bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il a dit, je suis parti voir Abdullah ibn Mas'ud et Uzaïfa de Yémen, viennent ibn Thabit, et tous ont dit la même chose, selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre que celui qui a des va voir les gens de science avant d'entendre le dalil, car le dalil la place de cœur. Il n'est pas parti voir n'importe qui. Et en plus, il leur a dit « hadithni ». Tu vois C'est-à-dire, donne-moi une, parole de Nabi Salam pour que cela pèse mon cœur. « La'allahu hadith samira ah, » Il se peut qu'il ait entendu des paroles sans preuve auparavant. On lui a dit « le Qadal c'est ça et ça et ça et ça » sans qu'il ait eu vraiment de dalil. Donc il est parti voir les Sahaba et leur dire, dis-moi une chose que cela porte dans mon cœur. Comme c'est salaf, c'est tabi'in, c'est pour Ibn Omar, pour avoir la fatwa du hadith de Omar, tout à l'heure, qu'on a cité au début. La même chose. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le doute. Ils savaient. Mais ils voulaient jugement par rapport à ces gens-là qui démontaient le qadar. شرح كلمة في نفس شيء من القدر أي شك يؤذي والتراب يؤ... طيب اي نعم والتراب يؤ... يؤدي الى الشك فيه او جحد له donc il y avait un doute par rapport à cela et de la confusion حتى تؤمن بقدر اي حتى تصدق ان الخير والشر مقدر من الله تعالى que tu croyance que le bien et le mal proviennent d'Allah. Walomita, on peut dire l'omutta, على غير هذا أي متى على غير الايمان بالقدر cest tu étais mort sur cela, c'est-à-dire tu étais mort sur la non-croyance en le destin. يقول الشرح الإجمالي يخبرنا ابن الديلمي ان وقع في نفسه شك واضطراب في موضوع القدر فأراد أن يستوضح الأمر من أهله ويأخذ العلم من مصدره فأسأل بعض قراء الصحابة وعلمائهم وهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأنهم أجابوه بما ثبت القضاء والقدر خيره وشره آه، مستندين في ذلك إلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدرين مقدرين انه لا يقبل عمل من يؤمن بقضاء الله وقدره وان حسن عمله وكثر لان من انكر القدر غير متقين والله لا يتقبل اذا من المتقين donc là Nouda il a mis informe qu'il a eu du doute par rapport au qadar qu'il a voulu un éclaircissement un bayen pris de ces gens directement les gens de science prendre la, la science à sa source donc il pensait voir les ulama des sahaba peut leur demander Et là, ils l'ont informé du jugement par rapport à cela. Que quoi que tu fasses comme œuvre, en quantité ou en beauté ou autre, tant que tu n'y croiras pas, ces œuvres ne sont pas acceptées pour toi. Donc ça prouve que celui qui est n'est pas sur la foi de, l'islam correct, avec ses piliers et tout, quoi qu'il fasse, ce c'est pas accepté de lui. Ces gens qui se disent dans du livre, quoi qu'il fasse comme œuvre, n'est pas accepté de lui qu'ils n'en pas les pieds de la foi الفوائد وجوب سؤال اهل العلم فيما خفي حكمه عما خفي حكمه qui est obligatoire de demander aux gens de science dans ce, dans ce dont le jugement aura été euh, confus, n'a pas été clair. Tu dois interroger et les bonnes personnes, pas n'importe qui. ثانيا سعة فقه الصحابة وعلمهم رضي الله عنهم cela montre la largeur et la précision de la science des sahaba ثالثا كفر منكر القدر رابعا الاعمال بخواتمها مناسبه الحديث الباب حيث دل الحديث على كفر من انكر القدر الحديث كذلك indique la mécréance de ceux qui ont mécru en la foi au oh, euh, destin مناسبه الحديث التوحيد حيث دل الحديث على كفر من انكر القدر لذلك شرك مع الله في ربوبيته نعم هي ليلى فيها un madkhal fi هذا الباب وإلا في تفاصيل قدر القدر a différentes sectes et ce n'est pas toutes qui ont été jugées comme étant des mécréantes ce n'est pas toutes ceux qui ont été jugés comme mécréants c'est ceux qui prétendent que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'aient lieu eux là حكم عليهم بالكفر ce sont c'est au sujet de cela que Ibn Omar est interrogé et il y a d'autres furuq d'autres kalam sur d'autres personnes مفهوم هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين